Anthropos kai alopex. Alope catis extran echon hos blaptusan auton, crateesas kai celon epipolu timore esastai, stupteia elaioe bebregmena, tae urae prosdeesas hufepse. Tauten de daimon eistas arusas tu balontos hodegei en de kairos tu ametu hode e coluthei srenon me den sterisas hoti praion einai hre kai me ametros thumusdai exorges gar polakis blabe ginetai megale tois dusorgetois